dum cantado coroi batas sam tacte. Trovigi en harmonio, gis la plei fainai veinetoi, ciu cune cantas, ties corpai funccioi adaptigas unui altiui de aliai. Esploristoi nun el trovis, ec la coro de hor cantantoi, dum comuna exerzado, batas lau tacto. Membroi de choro, ciui cune cantas, adaptas sia in cor frequenzoin al tiui de la aliai cun cantantoi. Iliai coroi patas sincrone. Tion pruvas studajo de la Sveda Universitato en Gotenburgo. Crome, laula esploristoi, la reguligo de inspirado kai espirado accelas la sanon kai povas efiki simile al yogo. alia studajoi iam estis montrintai che la hor cantado sincronizas la movo in de la muscoloi kai nerva in in en grandai partoi de la corpo nun aldonigis la pruvo che tio validas ancao por la coro. Por la esploroi, la sciencistoi petis dec quinge iunuloin, exerci cantoin en coro, de monotona zumado al sveda canto gis mal rapida mantro. Cetio ili documentis ciu foie la batoin de la coro. La esploristoi constatis strukturo kai melodio respeguligas en la activado de la coro. Ciam la cantantoi el spiris, ilia pulso mal altigis. Ciam ili en spiris, gi altigis. Tiel dum comuna cantado ec estis la efico, che la pulso de la joranoi patis sincrone. Cantado estas formo de reguligita spirado. El spiri activigas la vagus nervon en la cerbo. El tio sequas, che la cor frequenzo malaltigas, cae la coro patas pli tranquile. Ce el spirado la pulso realtigas. Cantado estas bona por la sano, char dum cantado on ispiras tranquile cae regule. Cantoi cun longai frasoi havas similan efficon ciel spir exerzoi ce iogo. Ec la mensa bonfarto estas influebla per cantado. En la fono de la studo staris la demando, ciel musico cae sano interdependas. La sciencistoi volis malcovri novain eblezoin En quiui campoi musico estas applicebla, exemple en recapabligo au en preventado de malsanoi. Che hor cantado havas positivan efficon jela sano, tion oni supposis iam pli frue, set gis nun existis nur malmultae scientae esploroi pritio. Las vedae esploristoi volas crome el trovi, ciù la sincronizado della corbatoi contribuas che la joranoi povas pli bone cun labori. Ciar comuna cantado ofte estas esprimo de comuna volo, exemple en piet pilcai stadioi, dum cantado ce laboro, religiae choroi au militarae paradoi. Ciu hor cantado povas ancao en lerneioi pli la cun laboron. Ancautio tio estas interesa demando por la esploristoi. Cai ancao dum esperanto congresso, ciel ce la jus pasinta uco en Lisbono, la san accela e de cantado evidentigas. La congressanoi estis ravitai de la cantado de Dominica Hanslik. Giù ancao citie scian cantadon.